قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم Reci, o robovi moji, koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost. Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. On doista mnogo prašta i on je milosti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah أشهد أن لا إله إلا الله اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا بسم الله الرحمن الرحيم Soba na Paltalku, Islam, put do dženneta, ima čast da vam predstavi novo predavanje pod nazivom Održavanje rodbinskih veza od profesora Ahmeda Džinovića. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Počeli bi nešto o temi čuvanje rodbinskih odnosa, jer naša uzvišena vjera Islam je pridala veliku važnost učvršćivanju i jačanju rodbinskih veza. Čuvanje rodbinskih odnosa i veza u islamu se ogleda u lijepom odnosu prema rodbini, čvrstoj vezi blagosti prema njima, pa makar se neprijateljski ponijeli i zločinili. Također, islam zabranjuje činjenje smutnje, prekidanje rodbinskih odnosa, što vidimo iz njegova poziva na čuvanje prava bliskih krvnih rođaka i davanje prava koja proističu iz rodbinskih veza, kao činjenje dobra međusobni obilazak i ugošćavanje i tako dalje. Uzvišeni Allah te barek vatala kaže وَآتِ ذَا wal حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ Daj bližnjem svome pravo njegovo i siromahu i putniku. Također u hadisu od Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem se prenosi da je rekao Allahu poslanik, a ovaj rivajet, dakle, se bilježi od ibn, Mutama, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam rekao La jedhulul džennete wa rahim. Neće ući u džennet, neće ući u džennet onaj koji prekida rodbinske odnose. Također, u drugom hadisu Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam se kaže Man ahabbe en yubsata fi rizqihi Onaj koji želi obskrbu i dug život neka održava rodbinske odnose. Neka održava rodbinske odnose. Što se tiče pojma bliske rodbine, u ovaj pojam ulaze sve osobe vezane za čovjeka putem oca ili majke. Čuvanje rodbinskih odnosa sa njima je stroga dužnost, a prekidanje strogo zabranjeno. Što se tiče, dakle, ovih osoba i zabrane i prijetnje prekidanja odnosa, ona se odnosi samo dakle na one koji su od primarni i sekundarnih rođaka, to jest od bliže, od rodbinje, a ne za, za daljnu rodbinu. Također, treba znači, znati da dobročinstvo i lijep odnos prema rodbini će biti shodno mogućnostima i stanju obiju strana u vidu dakle ispomaganja, financijskog selamljenja, međusobnog obilaska, ugošćavanja i tako dalje. Što je veća potreba za dobročinstvom, veća je odgovornost shodno riječima Allaha tebareka wa ta'ala wa ati zel kurba hakkahu daj bližnjem svome pravu njegovu. Dakle, bliskoj rodbini onoj za koju nas Allah tebareka wa ta'ala dakle, e, naređuje nam da njih pazimo i da održavamo kontakte i vezu sa njima. Iz svega što smo do sad rekli, vidimo da je rodbinska veza u islamu čvrsta i neporeciva institucija i dio naše vjere koju smo dužni održavati svejedno, radili se o moralnom ili o materijalnom aspektu. Što se tiče arapske riječi ar-rahim, koja u arapskom jeziku ukazuje na srodstvo Od Ebu Hurere radijallahu anhu se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam rekao u hadisu koji je zabilježio imam Buhare u svome sahihu Inna rahime šeđnetun minar rahman fa kala Allah men من vasaltuh wa men kata'aki kata'atuh što znači da Allah poslanik sallallahu alaihi sallam je rekao Ar-Rahim dakle srodstvo je izvedenica od riječi Ar-Rahman, milostivi. Dakle, od jednog od Allahu i Tabaraka wa ta'ala imena. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, Kote, to je srodstvo, bude održavao, i ja ću ga održavati, a ko prekine, i ja ću ga prekinuti. Također, Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam u hadisu kojeg je zabilježio ima muslim u svome sahihu, kaže إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائد بك من القطيعة قال نعم Dakle, u ovom dijelu hadisa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, Allah je stvorio ljude, pa kada je završio stvaranje, srodstvo, dakle ar-rahim, srodstvo je reklo: Ovo je položaj onoga koji se tebi utječe od prekidanja rodbinskih veza. Da, reče uzvišeni. Pa je rekao Allah se bar kao upitao, Ema terdajne en asila men wa bela ja rab. Pa je upitao uzvišeni, zar nisi zadovoljno, to je srodstvo, da održavam onoga ko te održava, a prekinem onoga koji te prekine, pa je reklo, svakako ja gospodaru. Kal, fehuva lek. Pa je rekao, gospodar svjetova, tako će biti. Tada je Allahu poslanik sallallahu alejhi dodao: "Fakrau in šetum učite ako hoćete, ako želite. Dakle Allahove riječi: "Fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah فأصمهم وأعمى أبصارهم Zar i vi ne biste, kada biste se vlasti dočepali, nered na zemlji činili i rodbinske veze kidali, to su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih učinio. Također, od Aiše, radi Allahu anha, se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Ar-Rahimu معلقة taqul men wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Dakle, predaja koju je zabilježio imam muslim u svome sahihu, a dakle, znači, a rahim, to je srodstvo, je vezano za prijestolje arš i kaže, kome održava, Allah će ga održati, a kome prekine, Allah će ga prekinuti. Također treba znati da je najbolja sadaka, najbolja sadaka ona koja je udjeljena rodbini, to je srodstvu, jer se u hadisu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem prenosi as-sadaqatu as-sadaqatu 'ala al-miskin sadaka wa 'ala dhir rahimi sintan sadaqatun wa sila sadaqatun wasila a ovu predaju zabilježio imam Tirmizi i ocjenjuje dobrom, a hadis glasi nagrada za udjeljenu sadaku je jedna, a za čuvanje srotva dvije, jedna za udjeljeno, a druga za održavanje rodbinskih veza, dakle kada čovjek da sadaku svojoj rodbini ima, ima, dakle dvije, dvije nagrade. Što se tiče posljedica održavanja i kidanja rodbinskih veza, dakle nešto bi rekli na tu temu, i nem sumnje da održavanje rodbinskih odnosa formira i dovodi do atmosfere ljubavi i blagonaklonosti među porodicama, a isto tako prekidanje vodi u smutnju, mržnju i razmirice koje su proizvod za postavljanje krvnih odnosa i saradnje među ljudima. Od pozitivnih posljedica održavanja rodbinskih veza jesu ljubav, opskrba i dug život. U Sahihul Buhari stoji da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem čovjeku koji ga je pitao o djelu koje će ga uvesti u džennet obavijestio ili odgovorio nakon što mu je pojasnio vrijednost obožavanja Allaha te barekvetala i ispoljavanja njegove jednoći, vrijednost klanjanja namaza i davanja zekata, onda mu je rekao, onda mu je rekao rahim i čuvanje rodbinskih odnosa. Pogledajte i poslušajte dakle sa kojim stvarima je Allah tabaraka wa ta'ala povezao, povezao čuvanje rodbinskih odnosa. Također, od Ebu radi radijallahu ta'ala an se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Men sarrahu an yu'addim Allahu rizqah wa an yamudda fi ajalih fel jesil Ova Ovaj je u Musnadu imama Ahmeda, također ga bilježe Budavu svome sunenu i drugi. A znači koga raduje da mu Allah obskrbu uveća i da mu produži život, neka čuva svoje rodbinske odnose, neka čuva svoje rodbinske odnose. Također ko želi obilno na faku i duži život, neka lijepo prema rodbini postupa, i Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem također u hadisu koji je zabilježen od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala an, rekao Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum fa inna silata rahim mahabbatun fil ahl masratun fil mal sa'atun fil athar Hadis je zabilježio imam Tirmizi, imam Ahmedu u Musnedu i drugi sa ispravnim senedom a glasi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve rekao naučite iz rodoslovlja vaših s kime od rodbine trebate rodbinske odnose održavati. Čuvanje rodbinskih odnosa donosi ljubav u familiji, obilje i metka i dužinu života. Dakle, čuvanje rodbinskih odnosa donosi ljubav u familiji, obilje i metka i dužinu života, kako je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve nasuprot ovoga, Allahu tebarek wa toga, jeste prekidanje rodbinskih veza, razaranje srodstva, a ajeti uzvišenoj Allahu je wa knjigi Kur'anu neposredno osuđuju takav čin proklecom, gluhoćom i sljepilom. Oni koji prekidaju krvne veze naišće na loše posljedice shodno svome djelu Allah te barek vatala je naredio njihovo održavanje. On kaže فَهَلْ عَسَيْتُ مِنْ تَوَلَّيْتُ مَنْ تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ Zar i vi ne biste, kada biste se vlasti dočepali, nered na zemlji činili i rodbinske veze kidali? To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim učinio. Ibn Kesir, rahimehullahu ta'ala, u tefsiru ovoga ajta kaže Ovo je općenita zabrana činjenja smutnje na zemlji i striktna zabrana kijanja rodbinskih veza. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala naređuje mir na zemlji i čuvanje rodbinskih krvnih veza koji su oličeni u činjenju dobra prema krvnim srodnicima putem lijepe riječi, dijela i trošenja i metka na njih.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 I kaže uzvišeni također وَاتَّكُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ inna Allaha kana alaikum raqiba. I Allaha se bojte. S imenom čim jedni druge molite i rodbinske veze neki dajte jer Allah zaista stalno nad vama bdije. Onaj koji prekida krvne veze izložen je ubrzanom dolasku kazne od Allaha te ve taala još na ovome svijetu. Njegova djela su bezvrijedna, a vrata nebesa su mu zatvorena. Od Ebu Hureyre, radi Allahu ta'ala Kaže se da je rekao sami'atu Rasulallah sallallahu alaihi ve sellem kal, čuo sam Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem da je rekao Inna a'mal bani Adama tu'radu kulla khamisin lejletel džumu'ah, fala yukbelu amalu rahim. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, djela sinova Ademovih se svakoga četvrtka uoči petka izlažu a djelo onoga koji kija rodbinske veze se ne prima. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve također je rekao: Svaki od grijeha se odloži ili odgodi onoliko koliko to Allah želi, osim neposlušnosti prema roditeljima, a Allah takvom neposlušniku ubrza kaznu još na ovome svijetu prije smrti. Koliko vodimo računa o našim rodbinskim vezama, možemo sami sebe zapitati koliko posjećujemo naše najbližnje, koliko im ihsan i dobročinstvo činimo, koliko nastojimo da odlonimo probleme sa kojima se oni suočavaju, to je stvar dakle u vezi koje se mora zapitati svako od nas, jer uzvišeni Allah te barakala ta'ala naredio nam je da održavamo rodbinske veze, pa makar oni sa druge strane to ne činili, nas ova vjera Allahu te barek vetala učinila takvim da se ne obaziremo da li su oni prvi nama došli ili da li oni sa svoje strane održavaju vezu mi smo dakle dužni i to nas tereti i duži Allah te barek da mi sa svoje strane učinimo ono što je u našoj mogućnosti i poslije dakle da tražimo nagradu od Allaha te barek za takvo djelo a da se ne osvrćemo koliko oni dakle, ulažu u održavanje rodbinskih veza, koliko se oni bude u tome, mi smo dakle dužni sa svoje strane da radimo onoliko koliko smo u stanju i pozivamo Allahu da održavanjem veze sa njima pokažemo kakva je naša uzvišena vjera, a ne da dakle još će produbljujemo jaz između nas i umanjujemo šansu da od nas uzmu neki hajr. Poslanik sallallahu alejhi je jednoga dana sjedio među ashabima, kako stoji u hadisu, a onome koji je kidao rodbinske veze je naredio da se udalji s toga tijela kako bi se spustila Allahova milost na taj skup, što nam ukazuje na ružan osjećaj i pesimističnost u pogledu ovog velikog grijeha. Allahov poslanik da bi sišla Allahova milost na taj skup, udaljio je, je takvoga čovjeka iz toga tijela jer je taj kidao rodbinske veze. Dakle, ovaj postupak, ovakvo djelo nije nimalo bezazleno. Ne treba ga podcjenjivati, ne treba ga, dakle, stavljati na onu stepenicu na kojoj on nije, Ne, se treba truditi da čovjek u ovome segmentu da od sebe onoliko koliko je mogućnosti. Također od Enesa, od Enesa radijallahu anhu se prenosi da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve rekao dvije vrste dijela imaju ubrzanu kaznu na dunjaluku, nasilje i neposlušnost roditeljima, kao što je zabilježio imam Al-Hakim. Nasilje i neposlušnost roditeljima. Također Taberani prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi rekao: Trojici Allah neće na sudnjem danu primiti ni ulaganje, ni pravednost neposlušno prema roditeljima, onom koji na udjeljeno prigovori i koji Allahu odredbu kader nijeće a mnogi su i druge, dakle da Allah neće takve niti pogledati, dakle pogotovo onoga koji, koji je neposlušan prema svojim roditeljima, a to je najbrža, naj, dakle najveća e, rodbinska veza koju čovjek treba da čuva i o kojoj treba da vodi računa. El Kadi Iyad kaže nema razilaženja među islamskom ulemom i među islamskim učenjacima da je održavanje srodstva u cjelokupnom pogledu obavezno, a prekidanje veliki grijeh. Ali održavanje rodbinskih odnosa ima veće i manje stepene. Najniži stepen je ostavljanje međusobnog izbjegavanja i održavanje veze putem govora i selama, što se razlikuje shodno mogućnostima i potrebi. Nešto od tih odnosa je obavezno, nešto pohvalno. Kada bi čovjek održavao dio od predviđenog obaveznog održavanja, a ne bi sve ispunio, ne može se nazvati onim koji raskida, dakle, rodbinske odnose i veze. Kada bi bio nemaran u onome što je u mogućnosti učiniti, dakle, što može da uradi i što treba učiniti na polju održavanja odnosa, ne može se nazvati održavateljem rodbinskih odnosa. Ne može se nazvati Onim koji održava rodbinske odnose, Allah tabaraka wa najbolje zna, dakle to su bile riječi Al-Qadija i Jada, alaih rahmetullah. Iz ovoga što smo rekli, zaključujemo, dakle, da je dužnost muslimana da koliko je njegova mogućnost održava rodinske veze i da se, dakle, na tom polju trudi, a ono što nije u tajanju, Allah tabaraka wa ta'ala neće ga, neće ga zato ni teretiti, dakle, ono što mu je Allah propisao i što je u stanju da učini na tom polju, treba čovjek da izvrši, dakle, pogotovo prema onoj najbližoj rodbini, onoj najbližoj rodbini koju nam je Allah tabaraka wa ta'ala odredio na ovome dunjaluku, a Allah te wa ta'ala zna i pošto je, pošto je pred nama 8. mart, dakle, preko sutra, rekao bi nešto i na ovu temu i bi dakle o svoje predavanje o održavanju rodbinskih veza zbog važnosti dakle događaja i zbog upozorenja braći i na predstojeći 8. mart gdje mnogi muslimani i dalje i dalje se trude i, i natječu ko će prvi dakle da slijedi takve praznike da ih i obsvetkuje, da čestita drugima i tako dalje. Mi znamo da je Islam i Allahov poslanik propisali dakle samo dva praznika za muslimane, samo dva praznika za muslimane, jer u hadisu od Enesa ibn Malika se prenosi da su ashabi imali dva dana još iz paganskih dana, iz i džahilijeta, u kojima su se zabavljali i u Medini. Kad je to čuo Allahov poslanik sa rekao je, Allah vam je te dane zamijenio boljim od njih, to jest ramazanskim kurbanskim bajramom. Ramazanskim i kurbanskim bajramom, a ovaj rivajet zabilježen u Musnadu imama Ahmeda, Sunenu Nesajinom i tako dalje. Dakle, sa ispravnim lancem prenosilaca, dakle, vjerodostojna na hadis, iz koga zaključujemo da je Allahov poslanice se selama sahabima zabranio, to jest naredio, da samo praznuju na dva dana, to je Ramazanski i Kurbanski bajram. Ramazanski i Kurbanski bajram. I da praznovanje nemuslimana je za muslimana veoma opasno. Vidimo iz hadisa Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam koji je zabilježio Ebu Dawud u svome sunenu da je jedan čovjek učinio zavjet, to je zavjetovao se da će prinijeti žrtvu u mjestu Buvana, a to je mjesto južno od pa kada je čuo Allahov poslanik sa zato upita ga da li se u tom mjestu nalazi onki kip koga su pagani obožavali mnogobošci, Pa je rekao, pa su rekli prisutni nije. A da li se u tom mjestu da li su u tom mjestu slavili neke od svojih praznika? Upita ponovo Allahov poslanik selam, pa su odgovorili da nisu slavili. Pa mu je rekao Allahov poslanik, onda ispuni svoj zavjet. Onda ispuni svoj zavjet. Dakle, vidimo da je Allahov poslanik se selem slavljenje praznika stavio, stavio dakle zajedno sa obožavanjem kipova, zajedno sa obožavanjem kipova i upitao da li se u to mjesto obožavali kipovi i da li se da li su pagani imali neki od svojih praznika, da je su odgovorili da jesu, onda Allahov poslanik Selam ne bi dao ovome čovjeku da ispuni svoj zavjet. Dakle, to je to je jedan od značajnih dokaza koliko, koliko praznovanje nemuslimana negativno ima negativan utjecaj i dakle negativnu konotaciju u našoj vjeri i negativnu konotaciju u našoj vjeri. Osim toga, slavljenjem i obilježavanjem ovih sličnih praznika i prilika, kao što je slavljenje rođendana, ovaj spomenuti dan žena 8. mart, dana zaljubljenih koji je prošao i tako dalje, Slavljena ovakvih prilika musliman se povodi za kršćanima i nemuslimanima koji su izmislili i uveli najveći broj praznika, dakle misli se na kršćane, koji se danas slave širom svijeta, samo da bi što više uživali u životu na ovome svijetu, da bi što više svoje strasti zadovoljili, a povođenje za kršćanima ili drugim kategorijama nevjernika u ovakvim stvarima je strogo zabranjeno. Rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men bi Ko ponaša jedan narod, njemu pripada kako stoji u hadisu koji je zabilježio Davud, svome sunenu, Taberani i tako dalje, Imam Ahmed, Musnedu i tako dalje. O ponašanjem drugih muslima gubi svoj ponos, svoj identitet, svoju odluku, odliku koju mu je Allah te vatala podario na drugima rekavši kutum hajre ummeti nuhriđet vin nas, te'murune bil ma'arufi ve hevna anil munkar, ve tu'minune billah. Kaže, vi ste najbolji narod koji se pojavio, naređujete dobro, a odvraćate od zla i vjerujete u Allaha te barek Dakle, što se tiče oponašanja, ona dva načina ili najteži oblici oponašanja, E, dakle, nemuslimana sadržana su sljedeće. Prvo, o ponašanje koje je popraćeno srčanom naklonošću prema nemuslimanima. A to se odnosi na čisto vjerske stvari. Prije svega u njihovim vjernim praznicima, to jest veličanju dana koje oni veličaju, ili ne daje brže ulazak u njihove ramove u vrijeme njihovih blagdana, jer po hadisu Allahova poslanika tada se spušta Allahova srđa na njih, srđba na njih, dakle, to je oponašanje najteže, najteža vrsta zabranjenog oponašanja, koja izvodi, izvodi čovjeka iz vjere, jer je rekao Allah te baraka wa ta'ala, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka al ilmi ma min Allah, ma min Allah min waliyyin wala ni kršćani ni židovi neće biti tobom zadovoljni sve dok vjeru njihovu ne budeš slijedio reci Allahova vjera je jedina prava vjera ako se ti budeš povodio za njihovim strastima nakon što ti je znanje došlo niko te mimo Allaha neće moći zaštititi niti ti pomoć Takođe Također naveli smo već hadis men te bi kaumin fahuva minhum, ko ponaša jedan narod, njemu pripada. Poslušajte reči imama El Bejhekija, koji u svome dijelu Esunenul Kubra kaže i prenosi, dakle od Abdullaha ibn Amra, radijallahu anhu, da je rekao, ko se nastani u prijedjelima gdje žive muslimani i bude je oponašao u slavljenju Nejruza, a to je Perzijska nova godina tadašnje, vrijeme bila dakle poznata, i u drugim svečanostima i ostane na tome sve do smrti, bit će proživljen u njihovoj skupini na sudnjem danu. Bit će proživljen u njihovoj skupini na sudnjem danu, a šehul Islam ibn Tajmije u komentaru ovi Abdullahovi riječi, dakle Abdullah ibn Amra, kaže, bit će proživljen sa njima na sudnjem danu. Može se razumjeti izgovor govora Abdullah ibn Amra, da je smatrao one koji učestvuju sa nevjernicima u svim ovim stvarima ili nevjernicima poput njih ili počiniocima velikih grijeha koji su uzrok ulaska u džehennem, iako je prvo značenje jasnije, to jest ispravniji Ovo je, dakle, šehu fam zabilježi u svome djelu iktidav se u Druga vrsta oponašanja, koja je na stepenu manjem od ovoga prvoga, dakle nije na nevjerstva, ali spada u jasan i otvoreni grijeh, dakle i vrlo je blizu nevjerstva, vrlo je blizu nevjerstva kako ćemo vidjeti riječi Ibn Kajme Rahimehullah, spada na primjer uručivanje poklona nevjerniku na dan njegovog praznika, čestitanje praznika i tako dalje. Time na neki način izražava se priznanje njihovog vjerovanja, dakle nevjerničkog vjerovanja i da im se podrška u onome što čini. Ibnul Kajim Rahimehullah je rekao, što se tiče čestitanja njihovih paganskih obreda, kada im se prilikom blagdana kaže sretan praznik, čestitan praznik i slično, to je po jednoglasnom mišljenju svih islamskih učenjaka strogo zabranjeno. Dakle, haram. ako se onaj koji to učini i sam spasi nevjerstva, nije se sačuvao zabranjene stvari harama. Dakle, kažem, kaj, ako se i spasi nevjerstva, dakle, to je veoma blizu nevjerstva, neće se sačuvati od harama. Kako se nemuslimanu može čestitati obred ili blagdan u kome se on klanja krstu? To je bez sumnje teži grijeh i zato jer zaslužuje Allahova sržba. Nažalost, mnogi koji vjeru ne poznaju dobro, zapadaju ovakve grijehe, a da nisu svjesni šta čine. jer kada neko nekome čestita grijeh, neposlušnost ili nevjerstvo, sam se izlaže Allahu sržbi i preziru. Pomislite samo da im čestitamo zato što piju alkohol ili što jedu svinsko meso kako bi se dakle čovjek osjećao, a muslimani danas čine mnogo teže stvari pa im čestitaju na praznicima, mada mnogi nisu ni svjesni kakvi su to praznici, da je nova godina nije praznik koji je mimo njihovog uvjerenja, nego, nego praznik koji ima dakle utemeljenje u, njihovoj, u njihovim vjerovanjima, u njihovim, dakle, pogrešnim ubjeđenjima, a onda muslimani dolaze pa se nastoji, dakle, nastoje da to bolje proslave nego što sami ovi koji su te praznike ustanovili, dakle, bolje nego što to oni čini. Ovo su, dakle, stvari na koje moramo upozoravati i povod ovoga je i, dakle, 8. mart, dan žena ili tako dalje, svi ovi praznici, svi ovi praznici koje su izmislili, izmislili, dakle, muslimani, a koji su mnogi od njih, dakle, vezani sa njihovim pogrešnim ubjeđenjima i su, dakle, najgori, a većina njihovih praznika je vezana za njihova površna uvjerenja i muslima nikako sebi ne smije dozvoliti da učestvuje u tome i zna da on ima samo svoja dva praznika, to je kurbanski i bajram i da je to ono gdje se on veseli i raduje, gdje svet koji praznuje, a ostalo, ostalo su praznici oni, dakle, koji žele neke druge praznike koji nisu propisane, propisani ovom uzvišenom Allahom te baraka ta'ala vjerom i u kojima nije kao ništa Allahov poslanik sallallahu alejhi niti nam ostavio znanja o tome Allah te baraka wa ta'ala najbolje, zna. Molim Allaha te baraka wa ta'ala da vas nagradi za vašu pažnju i što ste odvojili vremena za ovo večerašnje predavanje. Molim uzvičenog Allaha te baraka wa ta'ala da budemo od onih koji će slijediti njegovu vjeru i koji će dakle na tome umrijeti molim Allaha te barek da nas uvede u džennetu molim da da pomogne našu braću na svim mjestima svijetu gdje se ugrožavaju njihovi životi i meci, čast i tako dalje. Molim Allaha tebareke ve taala da porazi njihove neprijatelje i ponizi i da ih kazni najtežom kaznom. وجزاكم الله خيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi koje smo čuli budu dokaz za nas, a ne protiv nas, na sudnjeme danu. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. وكم من أناس رأيناهم تفانوا فلم يبق منهم غريب وصاروا إلى حفرة تحتوي يسلم فيها الحبيب الحبيب أو المرأة تعجبه نفسه فأعجب والأمر عندي عجيب وما هو